Konkretno, nalazimo se u najdužoj kur'anskoj suri, suri El-Bekara, Nalazimo se u ovoj suri, suri El-Bekara, koja je najduža kur'anska sura, prostire se na 48 stranica u Kur'an i Kerimu i to je Medinska sura prva od sura koja je objavljena u Medini. Po čemu je još poznata ova sura? Ova sura je poznata i po tome što u sebi sadrži najveličanstveniji kuranski ajet, najuzvišeniji kuranski ajet. Kako se spominje u hadisu da je Allahov poslanik alaihi salatu wasalam jedne prilike upitao Ubeja ibn Kaaba radijallahu ta'alan jednog od svojih plemenitih ashaba koji je bio posebno učen u Kur'an i Kerimu nekoliko ashaba posebno su se isticali u poznavanju Kur'an i Kerima i učenju Kur'an i Kerima poput Ibn Abasa, Abdullah ibn Mas'uda, Ubeja ibn Kaba i drugih. Pa je jedne prilike Allahov poslanik alaihi salatu wasalam pitao Ubeja ibn Kaba koji je to najuzvišeniji kur'anski ajet. Najuzvišeniji ajet u Kur'anu pa je rekao Allahu la ilaha illa huval hayyul qayyum. Dakle, 255. ajet sure El-Bekara. I sura El-Bekara ima također i druge svoje odlike, posebnosti za razliku od drugih ostalih kuranskih sura. U našoj prethodnoj emisiji spomenuli smo kuranske ajete u kojima se kaže da se Allah subhanahu wa ta'ala ne stidi da kao za primjer navede mušicu ukoliko taj primjer potvrđuje istinu, potvrđuje hak, doista se Allah subhanahu wa ta'ala toga ne stidi. Pa smo rekli da se navodi u komentarima, tefsirima ovih ajeta kada je Allah subhanahu wa ta'ala objavio kuranski ajet iz sura Al-Hajj o ljudi, navodi vam se primjer pa ga poslušajte, doista oni koje vi obožavate ne mogu stvoriti ništa pa makar to bilo sićušno poput mušice. Kada je objavljen taj kuranski ajet, mušrici, nevjernici, počeli su se ismijavati i kažu kakav je to gospodar, on navodi za primjer mušicu, muhu, Kakav je to gospodar? Pa Allah dželavala je objavio ovaj ajet iz sure El Bekara Inna Allahe la jastahije jadribe metale ma beudaten feba faukaha. Doista se Allah subhanahu wa ta'ala ne stidi da navede primjer mušice čak komarca i onoga što je manje od toga i onoga što je veće od toga. Ukoliko to potvrđuje istinu, Zatim Allah subhanahu wa ta'ala spomnije da oni koji vjeruju u Allaha subhanahu wa ta'ala, ma šta Allah naveo, ma šta Allah spomenuo u svojoj knjizi, Kur'an i Kerimu, ili preko svoga poslanika Muhammeda alihi salatu wasalam na njegovom jeziku, oni to prihvataju od Allaha i oni kažu da je to istina. Međutim, što se tiče nevjernika, što se tiče onih koji neće da vjeruju, oni kažu šta Allah želi ovim primjerom, oni ne žele da spoznaju istinu preko tog ili bilo kojeg drugog primjera. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala na drugim mjestima u Kur'an i Kerimu i kaže kada bi ti njima došao sa svim dokazima, oni to ne bi prihvatili. Zašto? Zato što oni neće da vjeruju. Ne, ne mogu, već neće da vjeruju. Oni se ohole, oni se izdižu, oni smatraju da im to nije potrebno, oni smatraju da u ovom vremenu je nešto drugo potrebnije i slično, da vjera Islam, da Koran nije važeći za ovo vrijeme i slično, subhanallah. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala kaže da on svojim ajetima, on svojim dokazima, on svojim primjerima upućuje mnoge, ali isto tako u zabludi ostavlja mnoge. Ima dakle ljudi koji se odazivaju Allahovim subhanahu wa ta'ala riječima, prihvataju ih, rukovode se njima, Allah subhanahu wa ta'ala ih upućuje, učvršćuje na uput, ako Bog da svoj ovaj život na dunjaluku, privode kraju kao vjernici. I ima ljudi koji se okreću, uzdižu od Allaho i dželavala riječi, ajeta, Allaho i subhanahu wa ta'ala dokaza, primjera, uzdižu se, ohole se na time, Allah subhanahu wa ta'ala i zbog toga ostavlja u zabli, dakle pravedno, kao što kaže Jalla Vala u suri Saf, فَلَمَّا زَاغُوا زَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ Nakon što su oni skrenuli, i Allah je njihova srca skrenuo, nakon što su oni skrenuli s pravog puta, ne žele pravi put, ne žele da se odazovu Allahim subhanahu wa ta'ala pozivima, ajetima, riječima, dokazima, ne žele, Allah subhanahu wa ta'ala skreće i njihova srca, pečati i njihova srca i u njihova srca više ne ulazi uputa, ne ulazi iman. Međutim, kakve su osobine tih koji se ohole, koji se uzdižu nad Allahovim djelavala riječima, nad vjerom islamom. Većina njih kaže Allah subhanahu wa ta'ala da su to oni koji čine nered na zemlji, da su to oni koji kidaju ono što je Allah subhanahu wa ta'ala naredio da se uspostavlja. Oni koji kidaju ugovore, koji kidaju obećanja, Naša lijepa vjera dini islam nećemo gledati danas u muslimane. Jer i sami muslimani mnogo su se udaljili od vjere islama. Počesto kod ogromnog broja muslimana od islama ima samo ono što kažu na jeziku da su muslimani. Kažu la ilaha illallah. Međutim, oni prvi ne rade po tim riječima. Zato nemojmo gledati u muslimane, gledajmo o islam, čitajmo o islamu, čitajmo Kur'an, čitajmo vjerodostojne hadise Allahovog poslanika alihi salatu oslam, pa ćemo vidjeti da nas naša lijepa vjera, dini islam, sazdana na Kur'anu i sunnetu, praksi prvih generacija postiče da ono što smo preuzeli emanete, da ih ispunjavamo ugovore koje smo dali, obećanja koja smo dali jedni drugima, da po svaku cijenu ih ispunimo, ispoštujemo, da održavamo veze sa svima, sa svima na određeni način, onoliko koliko kojoj strani dolikuje, ali sa svima, naročito s rodbinom, Brojni su šerijatski tekstovi došli iz Kur'ana i sunneta o obaveznosti održavanja veze sa rodbinom, pogubnosti kidanja veze s rodbinom, o zabranjenosti činjenja nereda na zemlji. I Allah subhanahu wa ta'ala prejasno u Kur'an i Kerimu spominje da su to osobine nevjernika, da su to osobine licemjera, da ne smiju to biti osobine osobine vjernika. Zato Allah subhanahu wa ta'ala i kaže da on u zabludi ostavlja nevjernike, one alladine yanqudune ahd Allah, one koji kidaju ugovor sa Allahom subhanahu wa ta'ala, obećali su, dali su prisegu Allahu subhanahu wa ta'ala, obećali da će njega uzeti za gospodara, samo njega obožavati i od njega prihvatati naredbe i zabrane, pokoravati se tim naredbama i zabranom, oni kidaju. Zatim kidaju svaku drugu vezu. Kada sa Allahom dželle dželjavala kidaju ugovor, kada sa Allahom subhanahu ta'la kidaju vezu, onda kidaju sa svima drugima. Čine nered na zemlji, kidaju sa svojim e, prijateljima, sa svojom rodbinom, sa svojim roditeljima vezu i slično. Nakon svega toga, Allah subhanahu wa ta'ala obraća se tim nevjernicima koji neće da vjeruju, koji neće da prihvate Allaha subhanahu wa ta'ala za jednog, jedinog, istinskog Boga dostojnog obožavanja. Da svoj život posvete Allahu subhanahu wa ta'ala. Da njemu padaju na sečtu. Da ne obožavaju nikoga drugog. Počesto kod nas u narodu kaže, kažu obožavam, obožavam. Tu riječ koriste za nekoga drugog, ne za Allaha subhanahu wa ta'ala. Danas narošto omladina, i to muslimanska, ima nekakve idole, slijedi ovoga ili onoga. A za Allaha djela vala uopšte ne znaju, kažu muslimani. Kažu da su muslimani. Allah subhanahu wa ta'ala poziva sve koji neće da uzmu Allaha subhanahu wa ta'ala za istinskog Boga, dostojnog obožavanja, koji neće da budu zahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala im se obraća i u neku ruku na neki način im se čudi. Kako mogu biti tolike inađije? Kako se mogu toliko uzdizati, oholiti? Kako ne primjećuju Allahu jeđele vala blagodati kojim on daje? Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala kejfe tekfurune billah Kako možete ne vjerovati u Allah? Kako možete zanemarivati Allaha subhanahu wa ta'ala? Zašto nećete da prihvatite Allaha subhanahu wa ta'ala? Kejfe tekfurune billahi wa kuntum emuvaten fa ahjakum. Kako možete ne vjerovati u Allaha subhanahu wa ta'ala, a bili ste mrtvi pa vas je on stvorio? Niste uopšte postojali. Prije, 30, 40, 50, 60, 70 godina, nisi postojao. Nije se znalo za tebe. Nisi spominjan. O tebi se nije pričalo. Sada si tu. Je li neko drugi mogao da dođe s tobom mimo Allaha Jalla Vala? Ne. Allah subhanahu wa ta'ala te je stvorio. Allah subhanahu wa ta'ala te je stvorio. Doveo te na ovaj svijet. Allah subhanahu wa ta'ala je onaj koji te je stvorio a tvoje roditelje učinio je razlogom tvoga dolaska na ovaj svijet. Allah subhanahu wa ta'ala, kao što nam je dobro poznato, svjedoci smo, to vidimo, čujemo, priča nam se, obaviješteni bivamo kako neki imaju potomstvo, drugi nemaju. Ako je to u ljudskoj ruci, zašto ti drugi nemaju potomstva? Zašto nema, nemaju potomaka, nemaju sinova, kćeri? Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji daje nekome potomstvo, nekome uskraćuje i svoje mudrosti i svoga znanja? Allah subhanahu wa ta'ala. Kako možeš ne vjerovati u Allaha subhanahu wa ta'ala? Bio si mrtav, pa te Allah subhanahu wa ta'ala oživio. Dao da živiš, doveo te na ovaj svijet. Zatim kaže dalje, thumme yumitukum, thumme yuhyikum, thumme ilaihi turđaun. Kako bolan možete ne vjerovati u Allaha subhanahu wa ta'ala? Bili ste mrtvi, pa vas on oživio zatim će vas ponovo usmrtiti. On, nemojte misliti da je i život u vašoj ruci, da možete živjeti koliko hoćete, da možete živjeti kako hoćete i da možete umrijeti kad vi hoćete i na koji način. Ne. Thumme yumitukum. Zatim će vas on usmrtiti kada on bude htio i kako on bude htio. Zašto ne vjerujete u Allaha subhanahu wa ta'ala? Zašto svoj život koji vam je On dao ne provedete u pokornosti i zahvalnosti Allahu subhanahu wa ta'ala? On će vas usmrtiti thumme yumitukum thumme yuhikum a zatim će vas opet ponovo živjeti. Da, postoji i drugi život. Međutim, taj drugi život nije na ovom svijetu, na dunjalu taj drugi život, ponovno proživljenje sa istim ovim tijelima i sa učinjenim dijelima bit će na drugom svijetu, ahiretu. Zbog čega će nas Allah subhanahu wa ta'ala ponovo proživjeti, dati nam drugi život, kaže Jalla wala thumme yumitukum, thumme yuhikum, thumme ilaihi turđaun. Zatim ćete se njemu vratiti. Kako možete ne vjerovati u Allaha? bili ste mrtvi pa vas on stvorio. Zatim on vas je oživio. Zatim on će vas usmrtiti. Zatim će vas ponovo oživjeti i njemu ćete se vratiti kako bi vas pitao i obračunao za vaša djela. Za ono što ste radili u svome prvom životu kojeg se trebali provesti u skupljanju dobrih dijela, skupljanju najboljeg dobrog djela, to je iman u Allaha subhanahu wa ta'ala, vjera u Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, u ovom kuranskom ajetu Allah subhanahu wa ta'ala poručuje nam mnogo šta. Pa prije svega vidimo kako žestoko Allah subhanahu wa ta'ala se obraća nevjernicima, onima koji ne žele da vjeruju Allaha subhanahu wa ta'ala, onima koji ne žele da se pokore Allahu subhanahu wa ta'ala. Toliko da se Allah subhanahu wa ta'ala čudi njihovoj objesnosti, njihovoj oholosti, njihovom inatu. Kako možete ne vjerovati u Allaha subhanahu wa ta'ala? Zatim vidimo iz ovog kuranskog ajeta kada Allah subhanahu wa ta'ala kaže kuntum amwaten fa ahjakum. Bili ste mrtvi pa vas je on stvorio. Ne mora značiti da mora prethoditi život pa smrt da bi neko bio mrtav. Ne, nepostojanje čak se smatra mrtvilom. Nepostojanje smatra se mrtvilom. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala ovdje kaže, vi ste bili mrtvi, pa vas je on, Allah subhanahu wa ta'ala, oživio. Vezano za ovo, proizilazi jedna korist, a to je ukoliko desi se pobačaj, da žena, trudnica, pobaci dijete, u koje još nije bila udahnuta duša. Iz hadisa Allahovog poslanika alihi salatu wasalam saznajemo da Allah subhanahu wa ta'ala kada se napuni plodu u majčinom stomaku 120 dana, dakle, otprilike 4 mjeseca, da Allah subhanahu wa ta'ala pošalje meleka i naredi mu da zapiše mnoge stvari. Hoće li biti sretan ili nesretan, koliko će živjeti, kakva će njegova dijela biti, jeli, da zapiše njegov eđel kada će umrijeti. I tada Allah subhanahu wa ta'ala udahne dušu u taj plod, u majčinom stomaku. Pa ukoliko se desi pobačaj da majka, trudnica, pobaci dijete prije četiri mjeseca, prije nego li ono napuni četiri mjeseca, dakle u roku tri mjeseca svoje trudnoće, na primjer uglavnom prije četiri mjeseca. Tada, dakle, to pobačeno dijete nema propis živoga. Nema propis živoga. Ukoliko se desi nakon četiri mjeseca pobačaj, dakle u petom, šestom mjesecu, komplikacije i ostalo, desi se pobačaj, tada dakle dijete ima propis živog, odnosno šta to znači? Ukoliko se desi pobačaj prije četiri mjeseca, takvo dijete, dakle koje je pobačeno, se ne kupa, ne gasuli, ne klanja mu se dženaza, ne mora se ukopati u muslimansko mezarje, u mezarje i slično, može bilo gdje. Dočim da ne nasljeđuje se i slično. Dočim ukoliko se desi pobačaj nakon četiri mjeseca, kada se udahne duša, tada ono postaje živo. Pa ukoliko se desi pobačaj nakon četiri mjeseca, takvo dijete pobačeno treba okupati, ogasuliti. Treba mu klanjati. Lijepo je da mu se klanja dženaza i lijepo je da se ukopa u muslimansko, muslimansko mezarje. Zatim vidimo u ovom kuranskom ajetu da Allah subhanahu wa ta'ala kaže thumme yuhayikum, zatim će vas ponovo oživjeti. Ovaj dio ajeta govori o istintosti proživljenja. Ovaj dio Ove riječi Allaha subhanahu wa ta'ala zatim će vas ponovo proživjeti govore o istinitosti proživljenja na drugom svijetu. Na mnogim mjestima u Kur'an i Kerimu Allah subhanahu wa ta'ala govori o istintosti proživljenja. Nevjernici, Arabi, kada je došao Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kada mu je Allah jalla wa ala počeo objavljivati objavu, Kur'an i Kerim, postojele su tri velike istine koje nevjernici, Arapi, mušrici i mnogobošci nisu htjeli da povjeruju, da ih prihvate. Da je Allah jedan jedini istinski Bog. Da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam Allahov poslanik. Da ga je Allah poslao njima i cijelom svijetu. I da je proživljenje istina. Zato ćemo naći u Kur'an i Kerimu da Allah subhanahu wa ta'ala upravo o ovome najviše i govori. O tome da je on, Allah subhanahu wa ta'ala, jedan jedini, da je on, samo on, dostojan obožavanja, niko drugi. Da je Muhammed Allahov poslanik, o tome govori mnogo Kur'an. I da je, dakle, Kur'an od Allaha subhanahu wa ta'ala. Da nije od Muhammeda alaihi sallam, nekoga drugog. Ne, već je od Allaha. Allah je, ga je poslao Muhammedu alaihi sallam, time ga učinio svojim poslanikom. I također mnogo govori o proživljenju. Čak 24 imena u Kur'an i Kerimu spominju se za sudnji dan. A ono što se imenuje mnogim imenima i o čemu se mnogo govori, to ima veliku važnost. Pa Allah subhanahu wa ta'ala mnogo, mnogo govori o proživljenju, pogotovo dakle u suri El-Bekare. Čak navodi pojedine primjere na Dunjalu kada je usmrtio ljude, pojedince, čak skupine, zatim ih oživio. To se dešavalo još u životu na ovom svijetu, pa Allah subhanahu wa ta'ala je zasigurno kadar da nas ponovo sve oživi i na sudnjem danu ili na drugom svijetu. Sura Jasin prethodila je ovoj suri. Prethodio je komentar sure Jasin prije sure El Bekare. Na zadnjoj stranici sure Jasin Allah subhanahu wa ta'ala također govori o istintosti proživljenja i tako upečatljivo. Tako jasno, upečatljivo. Pa Allah subhanahu wa ta'ala pred kraj sure Jasin otprilike osam dokaza u neka dva, tri ajeta, osam dokaza spominje o istinitosti iston, istinitosti proživljenja. Kada Allah subhanahu wa ta'ala spominje slučaj jednog od nevjernika, mnogobožaca, kada je došao i donio kost i smrvio je i rekao men juhi hadel men juhi hadel idham, ko će proživjeti ove kosti? Vohija remim, one postaju prahi pepeo, zar je moguće da će nastupiti proživljenje, pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala قُلْ يُحْيِهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ Reci proživjet te kosti onaj koji ih je prvi puta stvorio. Onaj koji je prvi puta stvorio te kosti, ponovo će ih i proživjeti. I on je o svim stvorenjima dobro upoznat. Ima znanje. Onaj koji ima znanje o njima, njemu je lahko da ih ponovo jeli, stvori. Dakle, i ostali dokazi pred kraj sure Jasin, ko želi može se jeli, vratiti na te naše emisije i poslušati dokaze o istinitosti proživljenja koji, koji se nalaze u suri Jasin. Pa dakle, vidimo šta nam sve Allah dželavala poručuje u ovom kuranskom ajetu i spominje, dakle, između ostalog istinitost proživljenja i spominje između ostalog Allah subhanahu wa ta'ala da on nas neće proživjeti na drugom svijetu tek tako, bez razloga, ne, već kaže thume ilihi turđeun, zatim ćete se njemu vratiti Ka, nakon što vas proživi, drugi život budete imali na drugome svijetu, ahiretu, Allah subhanahu wa ta'ala vas proživi, zbog čega? Da se vratite njemu, da vas on pita za ono što ste radile na dunjalku. Pa kako možete ne vjerovati u Allaha subhanahu wa ta'ala? Nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala kaže na ovoj jeli, trećoj stranici svoje knjige Kur'an i Kerima, kaže Allah subhanahu wa ta'ala Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumme stava ila sama fasawa hunna seba'a samavat wa huwa bi kulli še'in alim. Na trećoj stranici sura Al-Bekare kaže Allah subhanahu wa ta'ala On je taj koji vam je sve, sve, ama baš sve na zemlji stvorio radi vas. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. On je taj koji je vama stvorio sve, a ama baš sve što je na zemlji, zatim nakon što je stvorio zemlju i ono što je na zemlji radi vas, on, Allah subhanahu wa ta'ala, odlučio je da stvori nebesa. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala skladno, فَسَوَّهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتِ Pa je skladno precizno stvorio sedam nebesa. Seba semavat, vohova bi kulli šein alim. I on o svemu ima znanje. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala nakon što kaže kako balan možete ne vjerovati u Allaha subhanahu wa ta'ala. Bili ste mrtvi pa vas je stvorio. Dao vam da živite na ovom svijetu, zatim će vas ponovo usmrtiti, zatim ponovo oživjeti da bi vas doveo pred sebe, da bi vas pitao kako ste, u čemu ste proveli život na Dunjalku, a on vam je u životu na Dunjalku sve stvorio, dao sve vama, stvorio sve radi vas. Zatim stvorio nebesa iznad vas, da vas štite. I ono svemu ima znanje. Kako možete ne vjerovati u Allaha subhanahu wa ta'ala? U ovom kuranskom ajetu Allah subhanahu wa ta'ala jasno nam poručuje da sve što je na dunjalku Allah je stvorio radi nas. Dakle, čovjeku je sve dozvoljeno ukoliko ne dođe dokaz da je nešto u životu na ovome svijetu, dakle, od onoga što izniče na zemlji, da je, dakle, zabranjeno. Allah subhanahu wa ta'ala sve što je stvorio na zemlji od, dakle, usjeva, ljetine, od, dakle, životinja i ostalo, to je dozvoljeno ljudima ukoliko ne dođe dokaz da je nešto, da je nešto od toga zabranjeno. Pa je, dakle, i kako čudno da ljudi provode svoj život, daju svoj život da bi postigli nešto što je u osnovi stvoreno radi njih. Allah subhanahu wa ta'ala doveo nas je na ovaj svijet da obožavamo samo njega, nikoga mu ne smatrajući ravnim. Doveo nas je zbog toga. I stvorio sve na dunjalku radi nas. Nas stvorio radi sebe, da njega obožavamo, a sve drugo je stvorio radi nas, da se time koristimo u obožavanju Allaha Vala. Međutim, čovjek, pohlepan, nikada mu dosta, on sebe daje, haj što sebe daje, daje svoju vjeru da bi došao do onoga što je osnovi stvoreno, stvoreno radi njega. Zato trebamo što je god moguće više iščitavati Kur'an i Kerim, da saznamo šta nam Allah subhanahu wa ta'ala poručuje u svojoj knjizi Kur'an i Kerimu, šta traži od nas, šta nam je sve dao, koje blagodati nam ukazao, čime ćemo jačati svoj iman, čime ćemo jačati svoju uputu, postojanost, čvrstinu na ovom putu kako bismo došli sutra pred Allaha subhanahu wa ta'ala spremni za sigurno Allah će nas proživjeti nakon što nas usmrti na ovom svijetu, ponovo će nas proživjeti na drugom svijetu i dovesti pred sebe da nas pita za ono u čemu smo proveli naš dunjalučki život.